da payedalım gözleri Gökteki yıldızları da payedalım gözleri Al diler güzelleri Kaldı yaramazları da kaldı yaramazları Al diler güzelleri Kaldı yaramazları da kaldı yaramazları Gökte uçan kuşlara da arkadaş olamadım Gökte uçan kuşlara da arkadaş olamadım. Uçan kuş yuva yaptı. Kuş kadar olamadım da kuş kadar olamadım. Uçan kuş yuva yaptı. Kuş kadar olamadım da kuş kadar olamadım. Uçan kuş tutulur mu da sevda unutulur mu? Uçan kuş tutulur mu da sevda unutulur Can çekti boğazımdan aşağı yutulur mi de aşağı yutulur mi? Can çekti boğazımdan aşağı yutulur mi de aşağı yutulur mi? Can çekti boğazımdan aşağı yutulur mi de aşağı yutulur mi? Can çekti boğazımdan aşağı yutulur mi de aşağı yutulur mi? Can çekti boğazımdan aşağı yutulur mu da aşağı yutulur mu Can çekti boğazımdan aşağı yutulur mu da aşağı